الفوائد قال رحمه الله ما ضرب عبد بعقوبة ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله والبعد عن الله خلقت النار ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله وخلقت النار لإذابة القلوب القاسية وخلقت النار لإذاب لإذابة القلوب القاسية وأبعد القلوب من الله القلب القاسي انتهى كلامه رحمه الله بالتصرف أيها المسلمون أتوليز الله سبحانه وتعالى كنه آية من سورة الحديد مسألة أما masala حقيقة ni makubwa ni makubwa sana kwa sababu kila masala inaoambatana na moyo wa mwanadamu jua kwamba hilo ni jambo kubwa hakuna dogo hakuna dogo linaloambatana na moyo mambo ya mwili ni sahali lakini umuru qalbi maafa ya moyo la shaka hili jambo la hatari sana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya awalaumu mayahudi awalaumu mayahudi kwa jambo ambalo kwamba liliwafanya mpaka nyeo zao zikawa kavu zikawa ngumu kabisa na akawaita mafasik mwisho wa aya akawahukumu kama mafasik wenye nyoyo kama hizi waliyadhu billah na ndani ya aya hii akatuelezea sababu gani ilifanya nyoyo zao zikawa ngumu kama mawe sababu Allah ameitaja kwenye aya atuambia fatala alaihimul amad hii sababu walipoteremshiwa kitabu chao walikigura wakakihama hawakisomi hawakizingatii wakakaa mbali na dhikrillah mpaka moyo ukasusua ukakutaa ukawa kama mawe na hii ni maradhi makubwa sana kushika moyo mwanadamu na leo ndo itakuwa maudhui ya khutba masala ya qaswatul qalb hii ni maafa makubwa shekhi na ni maradhi makubwa mwanadamu akifikwa na maradhi haya eh ugumu wa moyo kusomewa mauidha mtu akaidhiwa kanasihiwa akasomewa Qur'ani kamaliza dalili na bado moyo wake hausikii haya maradhi makubwa sana yatusibu sisi leo insha Allah tutazungumzia haya masala tutataja na sababu gani zapelekea moyo wako ukawa mgumu ukawa hausikii tena hata ukapewa mauidha mtu usikii insha Allah hii aya iliposhuka hii aya ya suratul hadid sikiliza maneno ya Abdullah bin Mas'ud alisema nini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu asema ma kunna baina islamina wa baina an atabana Allah bihadhihi al-aya haikuwa muda baina ya sisi kuslimu na kushuka aya hii katikati kulipita muda gani illa arba sinin miaka minne tu tayari Allah awalaumu kwa nini nyoyo zenu za ngumu Allahu akbar eh toka wasilimu wao mpaka kushuka aya asema kulipita miaka minne tu ikashuka aya alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum alam ya'ni yani alam yahin alam yahin kwani haijatafa kwa nini kwa nini mwachelewa mshateremshiwa kitabu mbona bado nyoyo zenu ziko ngumu mnataka kuwa kama yahudi tala alaihimul amad faqasat qulubuhum yani Allah tukataza tusiwe kama hao sasa ibn mas'ud asema hii hadithi ameipokea muslim rahimahullah kwamba baada tu ya wao kusilimu wameishi ndani ya Uislamu miaka minne tu tayari walaumiwa kwa nini wana nyoyo ngumu sisi tumeishi miaka mingapi mtu aweza kukaa sasa tuna pengine wengine wana miaka 20 ndani ya Uislamu mwingine 40 mwingine 50 haya hawa watakalaumiwa vipi ikiwa hawa khairul qurun walilaumiwa mbona nyoyo za wangumu kwa, kwa miaka minne la shaka hii ni hii ina maana kwamba mtu hafai kabisa hata lahma moyo wake kukosa dhikrullah au moyo utakuwa mgumu kama mawe na hii ni ugonjwa wa hatari sana husibu moyo mwanadamu wallahi mtu asiombe ugonjwa fadhali ugonjwa wa mwili yake moyo ukishakukutaa ukawa mgumu kama mawe huwa hausikii tena kabisa waweza kuwekwa kikao wewe ukanasihiwa yeye eh, mpaka mwenye kukunasihi akalia yeye wewe ukawa habari wewe nenda zako kwisha kwa sababu gani qasat qalbu moyo wake umekuwa mgumu na hii ni maradhi mazito sana eh sasa nitataja haya manaangalia haya maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah asema Allah subhanahu wa ta'ala akimpa mwanadamu mateso hakuna mateso makubwa kama kumpa moyo mgumu haya ni mateso makubwa Allah akikupa moyo mgumu kuliko mateso mengine yani afadhali wale walikuja kuletewa adhabu wakaondoshwa afadhali wao huyu alopoa moyo mgumu hii ni adhabu kubwa kuliko wale walioangamizwa haya maneno lakini ya nani al-Hafidh Ibn al-Qayyim wale wanaoelewa mizani za kisheria sasa kisha akasema Ibn al-Qayyim rahimahullah wal bu'd 'anillah na moyo wako ukawa mbali na, na Allah hii pia ni adhabu kubwa hii ndio mateso makubwa moyo wako ukawa mbali na Mola wako subhanahu wa ta'ala wallahi hii ni adhabu kubwa hata kama mtu hatambui lakini ni adhabu kubwa kukaa mbali na Mola wako subhanahu wa ta'ala kisha akasema wama khuliqatin nar illa liidhabati alqulubil qasi moto lengo la kuumbwa moto ni kuyayusha nyoyo kama hizi si hizi nyoyo ni ngumu zitakwenda kulainika kesho akhir kwa sababu zitapambana na kichwa chenye kulainisha ule moyo mgumu kama chuma utakwenda kulainika na moto wa jahannam wal billah na mwisho akasema na hajaona adhabu kubwa min alqasiyati min qasiyati alqulub eh hakuna adhabu kubwa sema Ibn Qayyim kama hii kwa hivyo la shaka ikiwa hili ndiyo tatizo kubwa lazima kuna kisababu cha kumfanya mwanadamu afike kwenye kiwango hichi ma hiya alasbab sababu gani ambazo kwamba ukifanya moyo wako utakukutaa uwe mgumu kama chuma sikiliza asbabu alawwal sababu ya kwanza ya kufanya moyo uwe mgumu hausikii taalluqul qalbi bidunia wa nisyanul akhirah hii ndo sababu ya kwanza ya msingi ni moyo wa mwanadam ukafungana na dunia tu na akasahau akhirah hii ni sababu ya kufanya moyo uwe kasia uwe mgumu hausikii tena akawa mwanadam hubembea kwenye ulimwengu tu yeye basi utafikiri ameumbwa kwa ajili ya kuja kuishi hapa tu khalas hajui akasahau malengo yake ya akhira akawa yeye moyo wake hamu yake ni dunia tu hii ni sababu ya moyo wake kuwa mgumu na wallahi ni waangalieni watu walofungamana na dunia si rahisi kusikiza mawaidha kabisa na nenda kakae naye wewe mnasihi mpaka uchoki utakuta habadiliki kama aya iliyosema famathaluhu kamathalil kalbi ni mfano wa mbwa intahmil alayhi yalhath au tatruhu yalhath mbwa saa zote utoa limit akiwa we, akiwa amechoka akiwa hakuchoka utamwona limi lake liko nje yani mufassirini wasema hii ni kinaya kuonesha habadiliki hali yake hali ya ulimi kuwa yani amfananishwa na mbwa kwa sababu ya kutobadilika hali yake waliyadhu billah sikizi tena kwa hiyo hii sababu msingi ndio mmoja katika salafu saleh sikiliza hii nasiha muhimu wasema ma min abdin hakuna mjoyoti yoyote illa walahu ainani fi wajhihi yubsirani bihima amra dunya hakuna mja yoyote isipokuwa Allah amempa macho mawili kwenye uso kuangalia mambo ya dunia mwanadamu huwa amepewa macho mawili hapa kwenye uso ili atazame mambo ya dunia wa ainani fi qalbi na kuna macho mawili ndani ya moyo yubsiru, yubsiru bihima amra al-akhirah yale macho ya moyoni ni kazi yake ni kutazama mambo ya akhirah wewe una macho manne mawili kwenye uso ya kuangalia ulimwengu na mawili kwenye moyo ya kuangalia akhera kisha asema sasa fa idha arada Allah bi'abdin khairan Allah akimtakia mtu khairi fataha al-ainain allatayn fi qalbihi kumfungua haya macho ya moyo akamfungulia moyo wake fa absara bihima ma wa'ada Allah bilghaib akaona kwa ule moyo yale mambo ya ghaibu Allah alomwagiza mu'min kwamba kuna janna kuna kadha yote akayaona wa idha arada bihi ghaira dhalik na Allah kimtakia mja yani lingine yani shari tarakahu ala ma fi atamwacha na ile mato ya uso tu basi eh mato ya ngonda ngonda mato yake huona lakini hayafanyi chochote yako hivi huona lakini hafaidiki chochote hana mato ya moyo kisha mwisho akasoma ile aya afala yatadabbaruna alqur'ana ama ala qulubin aqfaluha aya suratu muhammad na hii iko wazi kuonesha kama nyoyo zao zimebanwa kufuli haziingii mauidha tena la shaka hii ni sababu msingi ya kufanya moyo wa mwanadamu kuwa mgumu kupenda penda sana ulimwengu na kwenda mbio saa zote mtu asubuhi toka jua lisimame mpaka lizame yeye hukimbiza ulimwengu tu wallahi ni hal musif ni hal musif ya mwana ya sababu ya pili ya kufanya moyo wa mwanadamu kukukutaa alghafla ni kupigwa na ghafla ukapiga na mughafala ukaghafilika na dunia akhera ukaghafilika na mambo ya kisheria Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika alladhina tabaa Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun hawa ndo hao ghafilun wapi wale Allah aloziba nyoyo masikio yao macho yao nyoyo zao wakahawatambui mambo ya akhirah hawa ndo wale ambao kwamba wamekusudiwa hawa Allah sema ndo al-ghafilun kama kwenye sura an-nahl kwa hivyo sababu muhimu ya pili ni al-ghafla ni mtu kughafilika kusahau ameombewa nini hii sababu yafanya moyo ukutae asema ibn al-qayyim rahimahullah waman taammala hadha atakaye kupeleleza hii mambo ya ghafla wajada kullahum atakuta wanadamu wote wanaotabia hii illa qalil isipokuwa wanadamu wachache mimman ghafalat qulubu an dhikrillah wattabau ahwahum wawili wachache ndio hawakughafilika eh hawakughafilika nyoyo zao kufuata mambo ya hawana mambo ya dunia wasarat umuru wa masalihum furta mwisho ikawa mambo yao na maslaha yao ni taksir tu hawana la kufanya kwa hivyo kupigwa na ghafla si kitu kizuri ukipigwa na ghafla mwenzako kikumbusha uzunduke urudi ukikaa kando na ma, ma, ma, masala ya sharia au dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sababu yapelekea moyo ukakukutaa ukawa mgumu ukawa sasa uende kunufaika tena sababu ya tatu sababu ya tatu ya kufanya moyo kuwa mgumu kathratul wuqu'i fil ma'asi wal munkarat ni saa zote mwanadamu kufanya maasi kila saa eh na bila kutubia kuendelea tu hii ni tabia kufanya moyo mwisho ukazoea maasi ile maasi yakawa ni kawaida kwake na siku hakufanya sema sijisikii vizuri kwa nini ah, leo sijapata vitu vangu sijisikii vizuri maasi yamekuwa ada waliaadhu billah huu ni moyo ushakufa huu ni mtu ashakufa mbali hata kama ni hai yuwatembea yuwatembea ni jumbi lakini hakuna chochote kwa nini kwa sababu aliuachilia moyo wake mpaka ukawa mgumu mpaka ile maasi kwake kwa kitu cha kawaida ni kama rutini haizi kuikosa na mtu akifikia hali hii nenda zako wallahi nenda zako hata usijisumbue usijisumbue hata nenda zako kwa sababu haongoki خلاص limadha taba Allahu ala qalbi ni Allah sha kumaliza moyo wake kwisha ushapinduka na haoni mbele na sababu ni yeye mwenyewe kufuata haya maasi dalili ya hii masala ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم asema mtume صلى الله alaihi wasallam innal abda hakika mja idha adhnaba dhanban akifanya madhambi nukitat fi qalbihi nuktatun sauda huingia kwenye moyo wake doa leusi kifanya maasi moyo ufanya doa leusi fa in taba wa nazaa wastaghfar akitubia na yale madhambi akaachana nayo nazaa yanakaepuka wastaghfara kisha akaomba maghfira kwa Allah saqula qalbuhu moyo wake usafishika lile doa ufutika likaondoka kwa sababu ametubia wa inzada akiongeza dhambi lingine na lingine na lingine bila kutubia zadat ule weusi utazidi hatta ta'lu wa qalbahu wal'iyadu billah mpaka ujae ufinike moyo mzima kwa weusi kisha mtume sallallahu alayhi wasallam asema fadhalika ran hiyo ni ile ran aliyotaja Allah kwenye suratul mutaffifin akasoma ile aya kalla barana ala qulubihim ma kan yaksibun rana ala qulubihim moyo wake ala alaiha sawad umejaa weusi wewe mwambia barabara ni hii akwambia haa ni hii sababu nini moyo wake ushakukutaa ushakuwa kama mawe hayasikii tena mtu kama huyo hakuna faida hata kuongeleshana naye wewe ndio kwenye shughuli zako wallahi ni tabu harudi tena nyuma kwa sababu gani rana Allah ala qalbi moyo ushapinduka ushakuwa mweusi رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وهو حديث حسن sababu ya nne ambayo kwamba nitamaliza hutuba yangu ya kwanza ambao kwamba sababu yenyewe inafanya moyo uwe mgumu nini musahabatu asdiqa su kusuhubiana na marafiki waovu hii yafanya moyo wako ukawa mgumu kama wao na wallahi wengi wengi wengi tawaona wameteleza kwa sababu marafiki lidhalika nakumbuka riwaya ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu kuelezea kwamba mwanadamu achunge sana asuhubiana na nani kwa sababu kila ule rafiki atakuvuta kwenye lile lake asema lau kama kwenye msikiti kuna waumini mia waumini mia eh na mnafiki mmoja tu akaingia mnafiki utakuta atakwenda kukaa karibu ya ule mnafiki mmoja atawaacha watu wote utamwona afanyaje akaenda atakwenda kwa ule mtu ambaye kwamba alingana naye subhana hii ni ghariza ni fitra Allah mimeza ndani ya moyo kila mtu avutwa na zile tabia anapenda kwa mwingine ndio maana ukaambia chagua rafiki na msikiti ikiwa umejaa wanafiki tele mu'min ni mmoja tu kisha angia mu'min atafanya hivi atatakuta atakwenda kukaa karibu na ule mu'min nani alomuongoza kwenye ile ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu nini ulama wanasema nini shabihu shay'i munjadhibun ilayhi mwenye kufanana na kitu huwa huvutwa kwa hivyo rafiki yako akiwa ni hivyo atakuvuta kwenye lile la ndo mtume akasemaje kwenye hadithi ya bi Daud rahimahullah falyanzur ahadukum man yukhalil mmoja wenu achague aangalie afuatana na nani na kwenye hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini la tusahib illa mu'mina usifanye urafiki isipokuwa na mtu mu'min kwa hii ina maana sharia haitaki tufuatane na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 wa moyo jambo kama hili ulama wameliangazia kwenye kauli nyingi sana tutataja kauli chache kama mwongozo wa wenye maradhi kama haya au ambao hawana wasifike kwenye kiwango kama hichi cha qaswatul qalb cha ugumu wa moyo zaidi ya mawe asema al asema al-Muhasibi rahimahullah i'lam jua anna dhunuba turithul ghafla jua kwamba madhambi ya kusababishia kughafilika uwe na ghafla madhambi kufanya madhambi baada ya dhambi baada ya dhambi moyo wako utapata ghafla utakuwa hauko muntabihi na sharia wal ghafla na ghafla ya moyo turithul qaswa ndio yasababisha ule ugumu ule moyo maana moyo uko faragha hauna dhikrullah utakuwa mgumu walqaswa na ugumu wa moyo turithul bu'da min Allah itakufanya ukae mbali na Mola wako moyo kila ukiwa mgumu kila ukikaa mbali na Mola wako subhanahu wa ta'ala walbuda عن الله na kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala yurithu nar itakupelekea motoni ukiwa mbali na Mola wako ngojea nini ni kuingia motoni ndio lilobakia kisha mwisho asema nasiha muhimu na haya maneno ya mwisho muhimu sikiliza asema nini wa inma yatafakkaru fi hadha al-ahya'u um. Allahu akbar eh? asema watakao kuzingatia haya ni nani si watu wote ni wale watu walio hai tu wale ahya wale ambao kwamba wako hai ndio watakao kuzingatia na haya maneno ina maana gani kuna wengine wafie uhai hapa amaanisha uhai gani sikiliza mbele utafahamu amaanisha uhai gani wa ammal amwatu ama mfu ama maiti faqad matu am, amatu anfusahum wao washaziua nafsi zao bihubbi dunya kwa kupenda dunia kwa hivyo ina maana hamaanishi maiti wa kaburini amaanisha kuna watu wako hapa wamekufa lakini watembea yani nyoyo kwisha kwa hivyo asema haya maneno yake atakayokuyazingatia ni wale nyoyo zao ziko hai wataidhika watapata mawaidha na haya maneno lakini wale ambao kwamba nyoyo zao zishakufa mai zishakukutaa hawa sema ni maiti hata kama watembea waliyadhu billah na hii sababu gani sababu ya ugumu wa moyo wake mpaka amefika kiwango kama hichi amekuwa maiti na bado yeye kutembea ndio kama mshairi anavyosema annasu sinfani mauta fi hayatihim wa akharina bi batni al-ardh ahya'u yani watu wako aina mbili mauta fi hayatihim ina aina ya kwanza wako hai lakini wafie yani nyoyo zao zishakufa wa akharina bi batni al-ardh na wengine wamezikwa kitambo kwenye ardhi ahya lakini wako hai فايل سيتو سمانين قال الإمام البخاري رحمه الله قال مسلم رحمه الله قال أبو داود رحمه الله وفي كتابه لكن هم أحياء بالذكر تواتاجا mpaka leo tuombea na Mungu sababu wako hai kwa kutajwa na hii ni refa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zilikuwa ziko hai maneno ya pili mtakao kuyasoma ni maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah sikiliza asema mata ra'aita al-qalba qad tarahala anhu hubbullah utakapo pindi utakapokuona moyo wako umeondokewa na kumpenda Allah ujikuta hupendi tena Allah utaki tena na kumpenda Allah maanisha nini yani sharia yake eh sharia yake kwamba wafuata na waacha makatazo yake ukiona moyo wako hautaki tena mapenzi ya Allah walistidada lilqa na ukakuta moyo wako hauna hamu kukutana na Mola wako ilo ukihisi moyo wako ah waona huna hamu kwenda kukutana na Mola wako ukifikwa na ugonjwa huo wahalla fihi hubbul makhluq na ukaingia ndani ya moyo kupenda viumbe penda dunia wapenda watu lakini Mola wako tachukia eh ukijiona uko namna hiyo waridha bil hayati dunya na waanza kuridhia maisha ya dunia fa'lam annahu khusifa bihi jua kama moyo wako ushapinduliwa ushazikwa has ni kudidimia kwenye ardhi ndo has sasa akwambia ibn al-qayyim ukihisi moyo wako wahisi mambo ya sharia hutaki mambo ya akhira hutaki takutajiwa na wapenda penda dunia wapenda penda mambo ya dunia jua moyo wako khusifa bihi ushapinduka wadidimia ndani ya ardhi amekwisha ushakufilia mbali kwa hivyo haraka tafuta matibabu na matibabu yako kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sharia ndio utapata matibabu na haya moyo wako mwisho nitamaliza na maneno ya Abu Sa'id Al-Khadimi rahimahullah asema hii ni kama nasiha sasa toa asema wa fi kathrati naum na katika kulala sana dhayaul umr kupoteza umri ukilala umri hauinyamai kwamba ukiamka utaendelea ukilala waendelea umri katika wa fauti tahajjud na utapoteza tahajjud wapenda kulala wa baladati tabi' na utakuwa na tabia koko duni yani hata ukasomeshwa kushiki ulala tu saa zote utashika nini utakuwa balidi jitu halishiki moyo haushiki uweze kuhifadhi hata kitu kidogo sababu nini kasratun naum kulala sana asema wa quwwatul qalb wa qaswatul qalb wa qaswatul qalb na waleta ugumu wa moyo nini singizi mwingi lala sana moyo utakuwa mgumu mwisho akasema wa fi kathrati ta'am na katika kupenda kula sana leo ni jitu hula tu amka paka kuto ah, kazi yake ni kufikiria mambo mitenda kwenda mbio unakula basi maradhi haya asema fi kathrati at'am qaswatul qalb nyoyo zao hawa watu huwa ngumu na wallahi waangalieni waambie hii bid'a haina ah nendeni bwana takutukataza riziki nyoyo ushapenda kula tu mwisho moyo huwa mgumu kamnasihi mpaka utachoka kwambia nyatani mimi na shughuli zangu tafute mabiriani yetu twende nayo mbio tena inafanana na sisi bwana ah hii ni mtu moyo wake ushakuwa mgumu kupenda kula sana hii maradhi mtu lazima ale kipimo usingizi kipimo kila kitu afanye kwa wasaf kwa kipimo huyu ndio mtu ambaye kwamba muumini anavyotaka aishi namna hii mwisho tamalizia na tambihi muhimu ambayo kwamba tulizungumziwa sihir tiflon kuna mtoto maskini usiba bimarad thaqil na <clears throat> ahitajia tabarruat kwenu kwenda kufanya matibabu wa amthaluhu ahaqqu an yu'an amthaluhu ahaqqu an yuanu kwa hivyo mwenye chochote insha Allah baada sala atamwekea pale nafikiri kutakuwa na